13619 fatvo. Ro'zada tish pastasidan foydalanish. Savol: Ro'zador holatda tishlarni cho'tka va pasta bilan tozalash joizmi? Bilishimcha, agar pasta tomoqqa yetib bormasa, ya'ni yutilmasa, bu joiz. Iltimos, bu mavzuda o'z fikringizni bildirsangiz. Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Fazilatli shayx Ibn Bod rahimahullohdan tish pastasidan foydalanish haqida so'ralganda, u kishi shunday javob berganlar: Kishi tish pastasidan ozgina bo'lsa ham yutib yubormasligi sharti bilan foydalanishning zarari yo'q. Xuddi rozadorni misvak ishlatishi mashru' bo'lgani kabi. Shayx Ibn Boz fatvolari 4-mujallad 247-bet. Shayx Muhammad ibn Solih ibn Usaymin shunday dedilar: Bundan quyidagicha savol kelib chiqadi. Ro'zadorga tish cho'tka va pastadan foydalanish joizmi? Javob: Joiz, lekin pastaning kuchli o'tuvchanligi va tomoqqa tushish ehtimoli borligi uchun uni ishlatmaslik avloroqdir. Buni kunduzi qilgandan ko'ra kechasi qilsin. Sharhul Mumti' 6-mujallad 407 va 408-betlar. Vallohu a'lam.